بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bizlarni qaysilarimiz chiroyliroq yaxshi amal qilishimizni sinash uchun imtihon qilish uchun o'lim bilan yaratgan Alloh taolaga hamd sano bo'lsin. Alloh taolo hamma narsani qadar o'lchov bilan yaratdi. Har bir narsani hisob kitobini qo'ydi. Har bir narsani o'zini munosib bir joyda munosib bir vaqtda va munosib taqdir qilgan holatda yaratgan Alloh taolaga hamd sano bo'lsin. Dunyo hayoti bu insonni ekinzori. Mo'min kishi dunyoda ekkan ekinzorini, hosilini, natijasini oxiratda o'radi. Alloh taoloning hikmati ilohiyasidan bo'ldiki, mana shu qiyomat soatini qachonligini bildirmadi. va insonni ajali qachon kelishligini faqat o'zi biladigan bir ilm qilib olib qo'ydi. Buni hikmat shuki, agar bir kim bo'lishidan qat'iy nazar o'lim soati aniq belgilab berilsa, falon kuni o'lasan deb belgilansa, u butun gunoh ma'siyatlarni isrof qilib qoladida, o'lishligiga yaqin muddat qolganda amalga kirishib qoladi. Lekin Alloh taolo siz bilan bizni doimiy suratda oxirat diyoriga tayyorgarlik ko'rishimizni ixtiyor qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: nafsini hisob kitob qilgan, o'limdan keyingi hayotiga amal qilgan kishi haqiqiy ziyrak, hushyor kishidir. Endi nafsini havosiga bo'yin sindirib, yana Alloh taolodan mukofot umid qilgan kishi haqiqiy ojizdir. Haqiqiy hushyor ogoh kishi o'limdan keyingi targalik ko'radi, o'zini hisob kitob qiladi, o'zini doim targalikda tutadi. Mana shu kishi hushyor kishi hisoblanadi. Endi bir insonki xohlagan ishini qilsa, oq qorani tanimasa, nafsi nimani xohlaydigan bo'lsa, shuni ketidan ketib turib, yana dunyoda ham yashashni orzu qilsa, undan keyin oxiratda ham bir yaxshi natijaga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqiy ojiz notavon kishi bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib." Kim Allohdan qo'rqsa, ya'ni Alloh aytgan qonun qoida bilan yashasa, u zot uchun barcha mushkullardan chiqishlik yo'lini Alloh taolo ko'rsatadi va kutmagan joydan rizqini beradi. Bu oyatga qaraydigan bo'lsak, Allohdan taqvo qilib, Allohning buyrug'i bilan yashagan kishi dunyodagi hamma muammosini Alloh o'zim hal qilib beraman deyapti. Bu dunyodagisi bo'lsa, va yarzuqu min la yahtasib. Bu dunyoda ham Alloh kutmagan joydan rizqini beradi, hamda oxiratda ham beradi. Bitta shart taqvo qilaylik. Taqvoni qisqacha ma'nosi kishi gunohlardan ehtiyot bo'lishligi. Bu mana muborak bir Alloh taolaning izni bilan bo'layotgan darslarda ruh haqida, qabr haqida gaplashdik. Qiyomatni katta kichik alomatlarini ko'rib chiqdik. So'ngra oxiratga qarab keldik. Birinchi nafhani ko'rdik. Birinchi nafha bilan surga uringan birinchi nafha bilan koinot vayron bo'ldi. Ikkinchi nafha bilan mahluqotlar ikkinchi marta hayotga qaytarildi. Qabrlardan chiqib kelishdi. So'ngra qiyomat maydoniga to'plandi. Odamlarning holi har xil bo'ldi. Alloh Alloh taolo tomonidan insonlarni qilgan ishlarining hisoboti kitoblar qo'llariga topshirildi. Odamlar ikki xil bo'ldi. Nomoy amalini o'ng qo'lidan olganlar bo'ldi. Kitobini chop qo'ldan olganlar bo'ldi. So'ngra boshqa hech qaysi bir ulug' ulul azm mina rusul bo'lgan payg'ambarlar qilolmagan olmagan ishni, shafoatni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlariga shafoatni Allohdan so'radi. Va Rasulullohning duosi tufayli hisob kitob boshlandi. Alloh taolo mahshargoh ustiga keldi. O'zining azamati, o'zining buyukligi, jaloliga loyiq bo'lgan, o'zi bilgan ko'rinishda Alloh taolo mahshar maydoniga keldi. Yer, ya'ni mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishdi. Kitob, nomoya amol qo'yildi. Payg'ambarlar va guvohlar keltirildi. Ularning, ya'ni barcha bandalarning o'rtalarida birontalariga zulm qilinmagan holda haq hukm bilan hukm qilindi. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Parvadigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib keldi. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullohu fi zulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr va ila Ular, ya'ni haq yo'lni inkor qilgan kofirlar boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob-kitob qilish uchun keladi-da, ish tamom bo'ladi va barcha ishlar yolg'iz Allohga qoldirilajak. Hisob boshlanadi. Hisob kitob boshlanishidan avval mana bandalar turdi 50 ming yil. Teriga botdi. Ular do'zaxga bo'lsa ham Alloh hukm qilsin, qiylanib ketdi deyshti. Payg'ambarimizning shafoati bo'ldi. Payg'ambar sollallohu duosi bo'ldi. Endi Alloh taolo hisob kitob qilgani keldi. Mana shu mahshar maydonida turib hozir insonlar. Mana shu Alloh taolo mahsharga kelgan holatda yana bir buyuk dahshatli bir manzara yuz beradi. Jahannam sudrab kelinadi. Jahannam Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Alloh taolay aytadi: "Va burrizatil jahimu liman yara" va do'zax ko'radigan har bir kishiga ko'rsatib qo'yilganida. Insonlar mahshada turar ekan, do'zax sudralib olib kelinadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka va jaa robbuka wal malaku saffan saffa وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى yo'q bunday kirdikorlaringizdan qaytingiz qachon yer zilzilaga tushib chilparchin qilganda parvardigoringizning hukmi parvardigoringiz va farishtalar saf saf bo'lib kelganida kofirlarni ko'rishlari uchun o'sha kunda jahannamni ham yaqin keltirib qo'yilganida ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma ibrat olur. Ammo u kunda bu eslatma ibratning foydasi qayoqdan tegsin? Ko'rgandan keyingi eskirganligini foydasi. Endi siz bu sizni harakatingizni ko'rdi. Uchinchi hayvonda u, u aqli yo'qda. Endi insonlar xuddi hayvonni singari jahannamni ko'rgandan keyin eskirganligini Alloh taolo aytayapti, zarracha foydasi bo'lmaydi. U aytib qoladi, "Eh, koshki endi men hayot vaqtimda yaxshi amallarni qilib o'tgan bo'lsam edi, do'zaxni ko'rgandan keyin aytyapti u kundagi Allohning azobi kabi hech kim olmas Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda mana shu manzara tasvirlanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jahannam sudrab keltiriladi. Uning u kunda 70 mingta zanjiri yoki 70 mingta tutqichi bo'ladi. Har bir zanjirini 70 mingtadan farishta sudrab keladi. 70 mingni 70 mingga ko'paytirsak qancha bo'ladi? 4 milliard 900 million farishta jahannamni mana shunday bir haybati bilan, vahshati, dahshati bilan mahshar maydoniga sudrab keladi. Va ko'radigan hamma uni ko'radi. Lekin bu dahshat shunday bir qattiq bo'ladiki, insonlar, kofirlar bu manzarani qo'rqinchliligidan jahannamga tikka qara olmaydi. Ko'zlarini qirlari bilan qaraydi. Chunki inson tikka qarashlikka toqat qila olmaydi. ya'lamu junuda robbika dedi Alloh taolo. Parvardigoringni qanday qo'shini qanday bizni tilda armiyasi borligini faqat o'zi biladi. Bitta farishta tushkursa yetmish 70 mingta odamni uchirib yuboradi degan. Jibril alayhissalom qanatining bir uchi bilan bir qishloqni ko'tarib osmonga ko'tarib, balo yoqqandan keyin to'ntarib qo'ydi. Bir farishta qulog'i bilan yelkasini orasidagi masofa 700 yillik masofa degan Rasululloh. Mana shunday buyuk farishtalardan 4 milliard 900 million farishta jahannamda sudrab kelayotganligini mahsharda turganlar ko'radi. kofirlar ko'radi. Dahshat shunday bo'ladiki, tikka qaramaydi ular. O'sha vaqtda kofirlarning ahvoli qanday bo'ladi? Va atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Iza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan va zafira. Yo'q, ular Qur'on oyatlariga boqmaydilar. Chunki ular qiyomat soatini yolg'on deganlar. Biz esa u soatni yolg'on degan kimsalar uchun do'zax o'tini tayyorlab qo'ygandirmiz. Do'zax ularni uzoq joydan ko'rgan vaqtidayoq uning hayqiriq va bo'kirishini eshiturlar. Go'yo jahannam tirik bir narsadek kofirlarni ko'rgan paytda o'kiradi, hayqiradi, bo'kiradi. Odamlar jahannamda mana shunday bir ovoz hayqiriqlarni eshitib turadi. Dahshat qattiqligidan tikka qaramaydi deb aytdik. Yana bitta bir dahshatli ko'rinishlardan jahannam olib kelib qo'yildi. Insonlar turibdi kitoblari bilan. Parvardigor hisob kitob uchun kelgan farishtalar bilan. Mana shu holatda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni do'zaxdan bir bo'yin chiqadi. Ya'ni bir uzun bo'yin chiqadi. Uni ko'radigan ikki ko'zi, eshitadigan ikki qulog'i va gapiradigan tili bo'ladi. Va mana shu bo'yin aytadi. Mahsharda sizda jahannamdan chiqqan bo'yin turib aytadiki, men 3 kishiga biriktirildim. Ya'ni 3 kishini olib tushib ketaman jahannamga deydi. Hali hisob kitob bo'lmasdan turib. Savobi gunohi tortilmasdan turib insonlar kitoblar bilan turganda 3 xil odamni hisob kitobsiz olib ketaman dedi. Xuddi 70 mingta payg'ambarimiz ummatidan hisob kitob jannatga kirib ketgandek, bular hisobsiz do'zoxga kirib ketadi. Bikulli jabbarin ali har qanday jabr qiluvchi va o'jar bo'lgan kimsaga odamlarga zulm qilgan, jabr qilgan Allohning oyatlariga itoat qilishligidan o'jarlik qilgan. Ikkinchisi Allohdan boshqani iloh qilgan kishiga, mushriklarga. Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan ishda boshqalarni Allohga sherik qilganlarni olib tushib ketadi. Uchinchisi musavvirlarga. Ya'ni hadislarda o'qiganmiz, mana ko'pchiligimizga ma'lum, qo'li bilan jonliq narsani suratini chizgan kishiga qiyomat kunida tiriltir buni deydi. yoki qil berib qo'yiladi, 40 ga bo'l deyiladi. Surat fotografiya bunga kirmaydi birodarlar. U qo'li bilan chizganga kiradi. Shuning uchun bir paytlar uyga chiqar naqshlar, rasmlar chizishlik bir urf bo'lib ketgan. Albatta bu dinimizdan ancha bexabar bo'lgan bir davrlarda shu narsa chiziladi. Agar shu narsalar bo'lsa, shu narsani tezroq yo'q qilaylik uyimizdan. Va arabna jahannama yawma idin lil kafirin arda. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. U kunda kofirlar uchun jahannamni ko'ndalang qilib qo'ydik. Ularning ko'zlari dunyoda mening eslatmalarimdan to'silgan edi. Ular mening pan nasihatlarimni eshitishga ham qodir emasdilar. Qo'y, yig'ishtir, jindek gaplashib o'tiraylik. To'yda ham masala, ziyofatda ham masala, qayerga ham masala. Endi mashinaga chiqsang ham masalan qo'yib o'chir. Qo'yma bir odamni ko'nglini ko'taradigan narsadan qo'y, muzikani qo'y, radioni qo'y. Yo'q emas bunaqa odamlar. Bu bu yerda masala eshitgani kelib o'tirganlar, hammamiz mazza qilib o'tirganimizdan xuddi shu narsani eshitgani yuragi siqiladiganlar bor. Alloh taolo shunday oyatlar keladi mazmuni. Fosiq bo'lgan, kofir bo'lgan kimsalarni Alloh taolo xuddi inson yuqoriga ko'tarilgan sari osmonga nafasi siqqandek Allohning zikrini eshitganda yuragini siqiladigan qilib qo'yganmiz deydi. Allohning so'zi payg'ambarning so'zi aytayotganda qaraylik-da, bizni ko'nglimiz ravshanlashib, tiniqlashyaptimi yoki siqilib bo'g'ilyaptimi yana masala boshlanadi. bu kishilar Alloh taoloning zikrini eshitishga qodir emasdilar. Va lil do'zax yo'ldan ozgan kimsalarga ko'rsatib qo'yilindi. Jahannamning bu haybati, dahshati va kattaligi bilan kelishini ko'rganlar dahshatdan tiz cho'kadilar. Tiz cho'kmay iloji bo'lmaydi. Bas ey Muhammad, Parvardigoringizga qasamki, albatta biz ularni yo'ldan ozdirgan shaytonlari bilan birga to'plarmiz. So'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kkan holda hozir qilurmiz. Alloh taolo tiz cho'ktirib qo'yadi hammasini. Bu egilmagan tizzalar, rukuga sajdaga bormagan tikka turgan qomatlar bu kunda Alloh taolaning jahannamini ko'rganda o'zlari bilmagan holda tiz cho'kadilar. kulla ummatin jasiya. U kunda barcha ummatni dahshat va iztirob bilan tiz cho'kkan holda ko'ryapsiz har bir ummat o'z nomoya amoliga chaqirur, so'ngra ularga deyilur. Bugun qilib o'tgan amallaringiz bilan jazolanursizlar Jahannamni, do'zaxni, saqarni, dahshatini oldida inson bolasi tikka turishlikka qodir bo'lmaydi. Jahannamga ro'baro qilishlik boshlanadi. Va yawma kafaru alaysa hada bil haqq qalu bala va robbina Qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lgan kimsalar dozoqqa ko'ndalang qilinadigan kunda ularga ushbu azob haq emas ekanmi deyilganida ular yo'q. Parvardigorimizga qasamki, bizlarga va'da qilingan azob haq ekan derlar. Shunda Alloh aytar: "Bas, kofir bo'lganlaringiz sababli mana shu azobni totib ko'ringiz." Jahannamdan chiqqan bo'yin insonlarni, kofirlarni ichlariga o'yib kiradi. Ularni qalblariga yetib boradi. Narullohil muqada g'arg'arasi tiqilgan paytda ko'zi ochilib qoladi. Tavba ikki xil holatda qabul bo'lmaydi deb aytdik. Kun mag'ribdan chiqib qolgan paytda tavba qilsa qabul bo'lmaydi. G'arg'ara bo'g'ziga kelgan paytda qilsa qabul bo'lmaydi. Endi bular ikkalasini ham ko'rib bo'ldi. Qiyomatdan bo'ldi bularga, g'arg'ara ham keldi. Endi orqaga yo'l so'rayapti bular. Bizda hali bu orqaga ketadigan yo'l to'silgani yo'q. Orqaga qaytadigan, tavbaga yuradigan yo'l to'silgani yo'q. Fursat bor. Fursat bor. Ularning xorlikdan egilgan va dozoqqa ko'z qirlari bilan qaragan hollarida unga ko'ndalang qilinayotganini ko'rasiz. Iymon keltirgan zotlar aytadi. Innal khosirinal ladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innaz zolimina fi azabin muqim. Bir ota yoki bir ona bolasi 4 yashardir, 3 yashardir, sariq kasal bo'lib qolsa, uni doktorda bir odam olib yotadi. Onasi yoki otasi. Bo'yi bo'pti begona tabib ekan deydi. Nimaga meni onam o'zi bo'g'ib ushlab turibdi deydi. Bolasini jonini achayotganini ko'rgan ota qo'y, qiylanib ketdi bolam. Mayli doktor qo'ring, yaxshi bo'lib qolar. Qo'y yog'i surkab qo'yamiz deb olib ketib qolsa, nima bo'ladi? Shu ota bolaga yaxshilik qildi deb ayta olamizmi? Yo bu ota qachon yaxshilik qiladi? Bolasini qiynab bo'lsa ham tushunmayapti bu bola. O'sha qonaga gemodezni qo'yib, jigarini yuvgandan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek. Qo'y, uxlab olaversin deydi. Bomdod o'qisin qizing, tur, 8 ekirda, kirdi, 9 ga kirdi desa o'qib ol, naqsin. Ro'mol o'rashga odatlansin desa, hali 9 ga kirgani yo'q, qo'y. Peshinda o'qib, ishingga ket, xuftonda o'qib yot deb kichkina bolalarga ish buyursa, bu yoqdagi tashqarida qaraganlar, qo'y qiynama bolangni deydi. Aytinglarchi, hozirgi aytgan sara kasal bilan namozga buyurayotgan otani misoli bir-biriga to'g'ri keladimi? Kim kimga zulm qilyapti? O'zi ibodatda yo'q. Dinni o'rganishida yo'q, masjidda yo'q, taqvoda yo'q. Endi bolasiga qayoqdan buyursin? U har qancha yegizsin, har qancha ichirsin, zo'r qilib bersin hayotini. Agar Allohni tanitib ibodatga buyurmayotgan bo'lsa, bu ota-ona bolaga zulm qilyapti. Bo'yda o'tirgan namozxonlar bizga tegishli birinchi navbatda. Biz o'zimiz zo'r bo'lsak, ahli ayolimizni taqvoga buyurmasak, bola chaqamizni ibodatga buyurmasak, biz zulm qilyapmiz. Mu'minlar aytadi, albatta ziyon ko'rguvchilar garchi dunyo ne'matlaridan foydalanib o'tgan bo'lsalar-da va qiyomat kunida o'zlariga, ahli oilalariga ziyon qilgan kimsalardir. O'zi ibodati yo'q, oilasini buyurmadimi? O'ziga ham zulm qilyapti, oilasiga ham zulm qilyapti. Alloh saqlasin birodarlar. Qaraylik, zulm qilmayapmizmi bolalarimizga biz? Qo'yga berdingmi? Molga qara. Qo'yga qara, ertadan turib borib molni molga yemini beradi, qo'y yemini beradi, lekin bolasini yemini bermaydi. Tur namozini o'qidi, bir tepa olmaydi. Qo'y deydi, sog'ib qoldi deydi. Xolos. Molga mehribonligi bor, foyda bor unda. Lekin mo bolasini jahannamga ketishligiga rozi bo'lib yo'q qo'yib chiqib ketyapti. Ko'zimizni katta ochaylik. Bolamiz 7 ekdimi, kirdimi, namozga buyuringlar degan payg'ambarimiz. 10 ga kirdimi, uringlar degan. Ya'ni 2 yil bor. Ya'ni o'g'il bola 12 yoshdan balog'atga yetadi. 10 ga kirganda ur deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odatlansin, o'rgansin. Endi buyina bola aytaman tez qolmaydi hammamiz. Buni yaxshi gapirib, yetalab jumaga olib borib, sekin-sekinlik bilan bo'ladi bu narsa. Chunki birdaniga urib bu namozga yiqita olmaymiz hech qachon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته